ni mahali pa kupita maisha ya sawasawa maisha ya haki maisha ya neema ni maisha ya akhira wa innal akhirata la hiya alhayawan law kanu ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mifano mingi katika Qur'ani kuonesha kwamba dunia haina maana yoyote katika suratu Yunus الله سبحانه وتعالى يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ataha amruna laylan au nahara faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala akipigia mfano dunia anasema mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoteremsha kutoka mawinguni maji haya yakachanganyikana na ile mimea inayoliwa na watu na wanyama baada ya kuchanganyikana baada ya mimea ile kustawi ikawa mizuri ikajipamba vizuri wenye mimea ile wakadhania kwamba watavuna mavuno mazuri na watakula katika mazao yale ataha amruna lailan au nahara mimea ile ikaijia amri yetu usiku au mchana fajaalnaha hasida kaan lam taghna bil ams amri ile yetu ikajalia mazao yale ni yenye kufekwa kama kwamba hayakuwapo jana kadhalika nufassilu alayat liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama hivyo tunazipambanua aya zetu kwa watu wenye kutafakari katika suratul kaf Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake wadrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا wapigie mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoteremsha kutoka mawinguni yakachanganyikana na mimea ya ardhi halafu hatimaye fa asbaha hashiman tadhruhu riyah mimea ile ikawa imekatika katika upepo unapeperesha inapeperusha mimea ile wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ni muweza wa kila jambo kwa hiyo dunia si mahali pa kutegemea dunia si nyumba ya kuishi milele ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون fattaqu dunya wattaqu nisa mtume sallallahu alaihi wasallam naye akitahadharisha dunia anasema dunia ni tamu na dunia ni nzuri ina rangi ya kijani inna dunya hulwatun khadira dunia ni tamu na ni nzuri ina rangi ya kijani na Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka nyinyi mnapishana hapa duniani wanakuja hawa wanaondoka wanakuja wengine <clears throat> fayandhuru kaifa taamalun Allah anaangalia mtafanya nini hapa duniani je mtatanguliza dunia kuliko akhira au mtamtii Allah subhanahu wa ta'ala mtangulize akhira kuliko dunia fattaqu dunya tahadharini na dunia wattaqun nisa na tahadharini wanawake vyote hivi ni fitna dunia ni fitna na wanawake ni fitna mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea tena uduni wa dunia na kwamba dunia haina maana yoyote mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nama ala hasir alilala mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya janga faqama waqad athara fi jambihi alipoamka lile jambi limemwathiri limemtia alama katika ubavu wake فقلنا حديث ابن مسعود أنا سمع فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء لو تنجكفنيا غدورو وكلال vizuri لو اتخذنا لك وطاء فقال صلى الله عليه واله وسلم مالي وما للدنيا مالي وما للدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره فراح وتركها na mimi mimi mimi na dunia sikuwa mimi na dunia isipokuwa karakib kama mtu msafiri aliyejifunika chini ya mti akakaa katika kivuli cha mti halafu akaondoka akakiwacha pale pale kivuli hicho mali wa mali dunya الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي مالي ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة فراح watarakaha ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala anawalaumu na kuwakashifu wale wanaotanguliza dunia kuliko akhira katika aya nyingi za Qur'an Allah anasema kalla bal tuhibbuna al-ajila watadharuna al-akhira bali nyinyi mnapenda ulimwengu mnapenda dunia na mnaiwacha akhira وقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا hao wanapenda dunia na wanawacha mbele yao siku nzito badala ya kufanya mambo ya akhira yakawanusuru na, na siku hiyo nzito wao wanahitari dunia na wanawacha mambo ya akhira ndugu zangu waislamu bal tu'thiruna alhayata ad-dunya walakhiratu khairun wa abqa Allah subhanahu wa ta'ala anasema bali nyinyi mnakhitari maisha ya dunia wakati akhera ni bora kuliko dunia ndugu zangu waislamu haya mambo yanadhihiri kwetu mambo ya kukhitari dunia kuliko akhira yanadhihiri kwa mifano mingi sana mifano mingi inadhihirisha kwamba tunapenda dunia kuliko akhira twataka hatutaki mifano hii iko dhahira watu wanasongamana zahma kubwa katika kutafuta dunia kuliko hakuna zahma katika kutafuta elimu yenye manufaa mashule yamejaa watoto wa Kiislamu wanajaza mashule wanakwenda kusoma sekula masomo ya kidunia wanawacha madaris masomo ya akhera wanayawacha hii mifano iko wazi kila mmoja katika sisi anajua watu wanatoka makazini haraka haraka wanawake kwa wanaume mwanamke anatoka na mvua jua anapigwa na mvua anakwenda kutafuta dunia tu hakuna lolote ni dunia anakwenda kutafuta ndugu zangu waislamu mifano iko mingi tunatakiwa tutagulize akhera akhera ndiyo maisha mazuri ndiyo maisha ya milele ama dunia itamalizika au sisi tutamalizika ndugu zangu waislamu mifano iko mingi ya jambo hili wale watu wema waliotanguliza akhera kuliko dunia Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah anasema inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا nadharu fiha nadharu فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الإمام الشافعي رحمه الله anasema ان لله عبادا فطنا الله سبحانه وتعالى انا anawaja wema werevu talaku dunya wa khafu alfitana wameitaliki dunia talaka tatu talaku dunya wa khafu alfitana wameitaliki dunia wakaogopa fitan za dunia nadharu fiha wakaiangalia dunia falamma alimu annaha laysat lihayyin watana walipojua kwamba hakuna watan hakuna mji wa kuishi kwa mtu jaaluha hujja wakaijalia dunia ni luja mkondo wa bahari watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna wakafanya amali njema ni majahazi ya kupita katika mkondo ule kwa ndugu zangu waislam dunia ni, ni mkondo wa bahari hapa tunapita duniani mtu asione kwamba ndiyo amefika akawa anajigamba kwamba ana kadha ana kadha ana kadha si mahali pa kujigamba ndugu yangu waislamu ni mahali pa kupita tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira tunatakiwa tufanye amali njema kwa ajili ya manufaa yetu akhira ikiwa tutatanguliza dunia kuliko akhira tutapata hasara watoto wamejaa watoto wa Kiislamu katika mayunivasiti ya kiskuli ya kidunia lakini university za Kiislamu hakuna ndugu zangu waislamu tunatanguliza dunia kuliko akhira wazi wazi tutakuja kujuta watoto wa Kiislamu wanakwenda university alafu wanaharibika kule wanarudi wanavaa mikufu hapa ya, ya, ya, ya wanawake siku la gani zini maana gani ndugu zangu waislamu mafundisho gani wanaochukua wanawaacha mafundisho ya akhira mtoto wa Kiislamu anavaa vipuli mtoto wa Kiislamu anawaiga wazungu anatafuta nini hii ndiyo natija ya, kut ya kutanguliza dunia ndugu zangu waislamu na wazazi tunashindwa kuwakataza watoto watoto wanaingia vijana wanaingia misikitini huku wamenyoa vibaya vibaya na anatoka nyumbani kwa mzazi wake pengine mzazi ndiye aliyempeleka kwa kinyozi akanyoa vile mtoto wa Kiislamu anacheza madisko mtoto wa Kiislamu anafanya birthday watoto wa Kiislamu vijana wakubwa na wazazi wao wavulana kwa wasichana tunatanguliza dunia tunaogopa wa, wa, wa, wa, watoto wetu eti kwa sio kwa sababu watasoma watakuja kutusaidia nani kakwambia nani kakwambia mtoto atakusaidia wewe ndugu zangu waislamu tunatanguliza dunia wazi wazi tutahadhari tutahadhari kutanguliza dunia tutakuja lia hapo baadaye tutakuja lia tujute Allahu a'lam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه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 Allah mkawacha kumtii Allah kwa sababu ya mali zenu kwa sababu ya biashara zenu pia kwa sababu ya watoto wenu ya ayuha الذين amanu la tulhikum أموالكم ولا أولادكم an ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون wenye kufanya hivyo wakashughulishwa na mali zao wakashughulishwa na watoto wao wakashughulishwa na dunia kuliko akhira hao ni wenye kupata hasara ndugu zangu waislamu lazima mara kwa mara tukumbuke mauti hii inatusaidia katika kutuhimiza na kutoa shinikizo kubwa la kufanya amali njema kwa ajili ya kujiandaa huko akhira mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitukumbusha mauti anasema akthiru min dhikri hadimi ladhat kithirisheni kukumbuka kivunja ladha akthiru min dhikri hadimi ladhat alhadith sahahu shaykh Al-Albani fi irwa'i al-ghalil akthiru min dhikri hadimi ladhat ay al-maut kithirisheni kukumbuka kivunja starehe kivunja ladha ambacho ni mauti lakini watu tunaghafilika tuna ghafla kubwa ndugu zangu waislamu kila mmoja anajua katika sisi kwamba mauti yanamchukua mdogo na mkubwa mauti yanamchukua sharif na wadhi yanamchukua mtu mtukufu na asiyekuwa mtukufu mauti yanamchukua ghani yanamchukua tajiri na fakiri mauti yanamchukua muislamu na asiyekuwa muislamu kila mmoja katika sisi anajua kwa kila mmoja katika sisi lazima ayaweke mbele yake mauti asighafilike na mauti kisha baada al-maut kuna al-qabr wa fitnatu kuna kabri na fitnatul qabr kila mmoja katika sisi anajua kwamba qabr imma ni, ni, ni bustani katika bustani za peponi au ni shimo katika mashimo ya motoni kwa linalotunufaisha na litakalokufaa ni amali njema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع akimaliza mmoja wenu tashahudi ya mwisho atakayehifadha kwa Allah na mambo manne aseme Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam min adhabi jahannam wa min ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع mtu atakayehifadha na mambo haya manne atakayehifadha na adhabu alqabr na kuna hadithi nyingi mutawatira zinazoelezea adhabu alqabri kwamba ipo mu'min lazima aamini kwamba kuna adhabu alqabr na atake hifadha kwa Allah Allah amkinge na hii adhabu alqabr ndugu zangu waislamu baada ya kabri kuna hisab kuna kuhisabiwa na kuna kulipwa kila mtu amali zile alizofanya duniani kama kafanya kheri atalipwa kheri kama kafanya shari atalipwa kama alivyofanya kwa hiyo mauti sio mwisho mauti si mwisho kama ingekuwa mauti ni mwisho pia ingekuwa ni sahali ingekuwa ni afadhali kwamba mtu akifa akifa khalas kwisha lakini mauti kufa si mwisho kuna kufufuliwa kuna hisab kuna janna au nar يقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه anasema lau kama sisi tungekufa walau anna anasema lau kama sisi tungekuwa tunakufa halafu basi ingekuwa ni kheri walau kunna idha mitna turikna lakana almaut rahata kulli hayyin walakin idha mitna bu'ithna thumma idha mutna idha mitna bu'ithna يقول ولكن إذا متنا بعثنا لكن سيسي تكيف تتففليوا wa nus'alu ba'da dha an kulli shay'in tutaulizwa baada ya hapo kila jambo walau anna idha mitna turikna lakana almaut rahata kulli hayy lau kama sisi tungekufa tukawachwa tu ingekuwa mauti ni raha kwa kila mtu walakin idha mitna bu'ithna lakini tukifa tutafufuliwa wa nusalu ba'da dha an kulli shay'in tutaulizwa baada ya kufuliwa kila jambo ndugu zangu waislamu lazima kila mmoja wetu ajitayarishe na mauti ajitayarishe na jazaa ajitayarishe na hisab siku ya kiyama tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hisabu zetu ni nzito wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in